44 skirsnis. Perskirimas 65. Vieną vakarą Petronijų aplankė senatorius Cevinas ir pradėjo ilgą šneką apie sunkius dabar gyvenamus laikus ir Cezarį. Ir kalbėjo taip atvirai, kad Petronijus, nors ir bičiuliavusi su svečiu, vis dėlto pasidarė atsargesnis. Senatorius skundėsi, kad pasaulis eina kreivais keliais ir kraustosi iš proto, kad visa tai baigsis kokią nors nelaimę, dar baisesnė negu Romos gaisras kalbėjo, kad net Augustijonai nepatenkinti, kad Fenijus Rufas, antras pretorijonų prefektas, vos be pakenčia šlykščiai Gelino valdžią ir kad visa Senekos giminė baisiausiai pasipiktinusi tuo, kaip Cezaris elgėsi ir su senuoju mokytoju, ir su Lukanu. Į pabaigą užsiminė, kad žmonės yra nepatenkinti, net ir pretorijonai, kurių didžiumą Fenijus Rufas sugebėjo patraukti į savo pusę. Kodėl tu tai kalbi? paklausė į Petronijus. Aš susirūpinęs Cezariu, atsakė Stevinas, turiu tolimą giminaitį pretorijoną, taip pat Steviną, iš jo ir žinau, kas darosi stovykloje. Nepasitenkinimas didėja ir ten, Kaligula taip pat buvo beprotis ir žiūrėk, kas atsitiko, atsirado tada Kasijus Herėja. Tai buvo baisus darbas ir tikriausiai nerasi tarp mūsų ne vieno, kas jį pagirtų, bet vis dėlto Herėja išvadavo pasaulį nuo pabaisos. Vadinasi, nori pasakyti, aš šerėjos negeriu, bet jis buvo puikus vyras ir te duoda mums dievai kuo daugiau tokių, tarė Petronijus. Tačiau Sevinas kalba pakreipė kitur ir staiga ėmė girti Pizoną. Šlovino jo giminę, jo kilnumą, jo ištikimybę žmonai, pagaliau protą, ramumą ir retą talentą pritraukti žmonės. Cezaris yra bevaikis, kalbėjo, ir visi jo įpėdinių laiko Pizoną – Be abejonės visi jam mielai padėtų paimti valdžią. Įmylė Fenijus Rufas, Anėjų giminė visiškai jam atsidavusi, Plaucijus Lateranas ir Tulijus Senecijonas už jį į ugnį šoktų, taip pat Natalis ir Subrijus Plavijus, ir Sulpicijus Aspras, ir Afranijus Kvincijanas, ir net Vestinas. Iš pastaro epizonui bus maža naudos, atsakė Petronijus. Vestinas bijo net savo šešėlio. Vestinas bijo sapnų ir dvasių, pridūrė Stevinas, bet jis veiklus žmogus, visai pagrįstai numatytas konsulu, kad jis širdyje nepritarė krikščionių persekiojimams, už tai jo neturėtum smerkti, nes ir tu norėtum, kad tas pamišimas liautųsi. Ne aš, o Vinicijus, tarė Petronius, dėl Vinicijaus norėčiau išgelbėti vieną merginą, bet negaliu, nes praradau Aheno barbo malonę. Kaip? Argi nepastebėjai, kad Cezaris vėl linksta prie tavęs ir pradeda kalbėtis? Ir pasakysiu tau, kodėl. Nagi jis vėl taisosi į Ahają, kur graikiškai gėdo savo sukurtas giesmės. Veržėsi į tą kelionę, bet kartu dreva galvodamas apie pašaipūnišką graikų būdą. Jis įsivaizduoja, kad ten gali sulaukti arba didžiausio triumfo, arba didžiausios nesėkmės. Jam reikia gerų patarimo ir žino, kad puikiau už tave niekas to nepadarys. Štai kodėl atgauni jo malonę. Lukanas galėtų mane pakeisti. Variabarzdis jo neapkenčia ir širdyje jau paskelbi jam mirties nuosprendį. Ieško tik dingsties, nes jis visada ieško dinkščių. Lukanas supranta, kad reikia skubėti. Prisiekiu kastoru, tarė Petronius galbūt, tačiau galėčiau išmėginti dar vieną būdą greitai atgauti jo malonę. Kokį? Nagi pakartoti, varebaržiai, ką čia neseniai man kalbėjai. Aš nieko nekalbėjau, sušuko sunerimas Stevinas. Petronius uždėjo ranką jam ant peties. Pavadinai Cezarį pamišeliu, numatei jo įpėdinių pizoną ir pasakėjai, Lukanas supranta, kad reikia skubėti. Ką jis turi paskubėti? Karysime. Stevinas išbliško ir valandėlę jie žiūrėjo vienas kitam į akis. Tu nepakartosi. Prisiekiu, kaip pridė šlaunėmis, kaip gerai tu mane pažįsti – Ne, nepakartosiu. Aš nieko negirdėjau ir nenoriu girdėti, supratai? Gyvenimas yra per trumpas, kad būtų verta ko nors griebtis. Tik tai prašau tave šiandien aplankyti Tigeliną ir pasikalbėti su juo apie ką nori tiek pat ilgai, kiek ir su manimi. Kodėl? Nes jeigu kada nors Tigelinas pasakys, Cevinas buvau pas tave, aš galėčiau jam atsakyti tą pačią dieną, jis buvo ir pas tave. Tai išgirdęs Cevinas perlaužė dramblių kaulų lazdą, kurią laikė rankoje ir atsakė. Te krinta pikti burtai ant šios lasdos. Šiandien būsiu pasigelina, o paskui nervos puotoje. Juk ir tu būsi. Šiaip ar taip, iki susitikimo poryt amfiteatre, kur pasirodys krikščionių likučiai. Iki susitikimo. Poryt, pakartoja likęs vienas Petronijus, taigi nėra ko gaišti. Aheno barbui tikriausiai manęs reikia Ahajoje, tai gal nenumos rankai mano nuomonę ir nusprendė išbandyti paskutinę priemonę. Puotoje pas nervą Cezaris panoro, kad Petronijus prigultų priešais jį, nes panūdo su juo pasikalbėti apie Achają ir miestus, kur galėtų viltis sėkmingiausių pasirodymų. Jam labiausiai rūpėjo arieniečiai, kurių bijojo. Kiti augustijonai susikaupę klausėsi pokalbio, kad pasigavę Petronijaus nuomonės nuotrupas vėliau galėtų jas skelbti kaip savas. Man atrodo, kad kad aš lygi šiol nie negyvenau, tarė Neronas, ir gimsiu tik tai Graikijoje. Gimsi naujai šloviai ir nemirtingumui, atsakė Petronijus. Tikiuosi, kad taip ir bus, ir Apolonas nepavydės man, jeigu grįšiu su triumfu, paukosiu jam kokią hekatombą, kokios ne vienas dievas lygi šiol nėra gavęs. Stevinas ėmė kartuoti Horacijaus eilės. Tegu tave veda galinga Kiprų deivė, Helenos broliai, šviesios žvaigždės ir vėjų tėvas. Laivas jau stovi Neapolyje, tarė Cezaris, norėčiau iškeliauti nors rytoj. Tada Petronijus pakilo ir žiūrėdamas Neronui tiesiai į akis pasakė. Leisk man, dieviškasai, prieš kelionę iškelti vestuvių puotą, į kurią visų pirma kviečiu tave. Vestuvių puotą kokią? paklausė Neronas. Vinicijaus su lygų karaliaus dukra tavo įkaitė, teisybė dabar yra kalėjime, bet pirma, kaip įkaitė negali būti kalinama, antra, pats leidai Vinicijų ją vesti, o tavo sprendimai, kaip ir Dzeuso, yra nepakeičiami, todėl įsakyk merginą paleisti iš kalėjimų, o aš ją atiduosiu suradėtiniui. Petronė šaltakraujiškumas ramus pasitikėjimas savimi kalbant, išmušė iš vėžių Neroną, kuris visada sutrikdavo, kada kas nors geistydavo jam šitokiu būdu. Žinau, atsakė nuleidęs akis, galvojau apie ją ir tą milžiną, kuris pasmaugė krotoną. Na, tada abu jie išgelbėti, ramiai pasakė Petronijus. Tačiau Tigelinas atėjo į pagalbą savo valdovui. Jis sėdi kalėjime Cezario valia, juk tu pats Petronijau sakei, kad jo sprendimai nepakeičiami. Visi susirinkusieji žinojo Venicijaus ir Lygijos istoriją ir puikiai suprato, apie ką čia kalbama, todėl nutilo susidomėję, kuo baigsis pokalbis. Jis sėdi kalėjime per tavo klaidą ir tautų teisės neišmanimą prieš Cezario valią, griežtai atkirto Petronijus. Tu, Tigelinai, naivus žmogus, bet ir tu nepasakysi, kad ji padegė Romą. O jeigu net ir sakytum, Cezaris vis tiek tavim nepatikėtų. Tačiau Neronas jau atsikvošėjo ir primerkė savo trumparegės akis pilnas neapsakomų įniršio. Petronijus teisus, tarė po valandėlės. Tigelinas pažvelgė į nustebęs. Petronijus teisus, pakartojo Neronas, rytoj jai atsivers kalėjimo vartai, o apie vestuvių puotą pasikalbėsime amfiteatre poryt. Vėl pralošiau, pagalvojo Petronijus. Grįždamas namo buvo taip įsitikinęs jau, kad jo lygijos gyvenimo pabaiga, kad rytojaus dieną įsiuntė į amfiteatrą patikimą atleistinį susitarti su spoliarijos prižiūrėtoju, kaip atsimti jos kūną, nes norėjo jį atiduoti Venecijai. Perskirimas 66. Anksčiau retai ir tik išimtinais atvejais buvo rodomi vakarų vaidinimai, o Nerono laikais jie tapo įprasti ir cirke, ir amfiteatruose. Augustijonai juos mėgo, nes dažnai po to trukdavo iki ryto puotos ir girtuokliavimai. Nors žmonės jau buvo prisisotinę kraujo praliejimu, bet kai pasklido žinia jau, kad eina žaidinių pabaiga ir paskutiniai krikščioniai smers vakaro reginyje, nesuskaičiuojamos minios suplaukė į amfiteatrą. Augustijonai susirinko visi kaip vienas, nes numanė, kad čia bus nepaprastas reginys, kad Cezaris nusprendė pasidaryti savo tragišką spektaklį iš Venicijaus kančių. Tigelinas laikė paslaptyje, kokios kančios skirtos jaunojo tribūno sužadėtiniai, bet tai tik kurstė visų smalsumą. Tie, kas buvo matęs kadaise lygiją Laucijų namuose, dabar pasakojo stebuklus apie jos grožį. Kitus labiausiai domino, ar tikrai ją pamatys šiandien arenoje, nes daugelis, kurie girdėjo, ką Cezaris atsakė Petronijui pas nervą, aiškinosi tą atsakymą dviejopai, kai kurie netgi manė, kad Neronas atiduosias, o gal jau ir atidavęs merginą Vinicijui. Jie prisiminė, kad jį įkaitį, todėl gali gabinti kokias tik nori dievybės ir tautų teisė neleidžia jos bausti. Dvejonės, laukimas ir smalsumas buvo pagavęs visus žiūrovus. Cezaris atvyko anksčiau negu visada ir dabar žmonės vėl ėmė šnipždėti, kad matyt bus kažkas nepaprasta, nes Neroną lydėjo ne tik Tigelinas ir Vatinijus, bet dar ir Kasijus, milžiniško ūgio ir milžiniškos jėgos centurionas, kurį Cezaris imdavosi tik tada, kai norėdavo prie šalies turėti gynėją. Sakysime, kai užsigeisdavo naktį pasibastyti po subūrą, kur surengdavo savo pramogą, vadinamąją sagatijo, vyrai mėtydavo aukštyn ant kariškų apsiautalų pakelį sutiktas merginas. Žiūrovai pastebėjo, kad ir pačiame amfiteatre imtasi kai kurių atsargumo priemonių, Pretorijonų sargyba padidinta jai vadovavo ne centurionas, o tribūnas Subijus Flavijus, lygi šiol žinomas savo aklai ištikimybę Neronai. Publika suprato, kad Cezaris turbūt nori dėl visą piktą apsisaugoti nuo Venecijaus jėlvarto protrūkio, ir jos smalsumas dar labiau padidėjo. Visų žvilgsniai buvo kaustyti, prikaustyti prie tos vietos, kur sėdėjo nelaimingas sužadėtinis – o jis baisiausiai išblyštęs prakaito lašais išpilta kakta, buvo pilnas dvejonių, kaip ir visi žiūrovai, bet sunerimęs iki pačios širdies gilumos. Petronijus tiksliai, nežinodamas, kas dėsis, nieko jam nepasakė. Tik paklausė sugrįžęs iš nervos, ar jis viskam pasirengęs, o paskui ar būsęs amfiteatre. Į abu klausimus Vinicijus atsakė taip, bet tada širpuliai perbėgo jam nugarą nes numanė, kad Petronijus klausė ne šiaip savo. Pats jis jau kuris laikas jautėsi pusgyvis, pats buvo pasinėręs į mirtį ir susitaikęs su lygijos mirtimi, kuri turėjo būti jiems abiem, ir įsivadavimas ir jungtuvės. Bet dabar suprato, kad viena mąstyti iš tolo apie paskutinę valandą kaip apie ramų užmėgimą, o visai kas kita – eiti žiūrėti, kaip kankinsis būtybė brangesnė už gyvenimą. Visi anksčiau jo iškentėti sielvartai vėl atsinaujino, numaldyta širdgėla vėl ėmė šaukti sieloje, vėl jis susiplėskė senų troškimų žudbūt gelbėti lygiją. Nuo pat ryto norėjo patekti į kunikulus ir įsitikinti, ar lygija ten yra, bet pretorijonų sargyba saugojo visus išėjimus, įsakymai buvo tokie griežti, kad kariai netgi pažįstami nesileido palenkiami nei prašymais, nei auksu. Venecijoje atrodė, kad toji nežinia pribaigsi dar nė nepamačius reginio. Kažkur tolimoje širdies kertelėje dar ruseno viltis, kad lygijos gal nėra amfiteatre ir visi nuogastavimai be pamato. Tapais jis kabinosi į šią viltį iš paskutiniųjų, tikino save, kad Kristus jau galėjęs ją pasimti iš kalėjimo ir neleisti jai kankintis cirke. Anksčiau buvo susitaikę su viskuo, te būna jau valia, o dabar, kai atstumtas nuo kunikulų durų grįžo į savo vietą amfiteatre, ir iš smalsių įveriančių žvilgsnių suprato, kad gali įvykti ir siaubingiausios prielaidos, pradėjo iš širdyje karštai maldauti, ko negrasinti, kad gelbėtų. Tu gali, kartojo konvulsiškai, gniauždamas kumščius, tu gali. Prieš tai nie nepagalvojo, kad ta akimirka virsdama tikrovę bus tokia baisi. Dabar nesusigaudydamas, kas jam darosi vis dėlto pajuto, jeigu pamatys lygijos kančias – jo meilė pavirs neapykantą, o tikėjimas neviltimi, ir iš karto įsigando šito jausmo, nes bijojo įskaudinti Kristų, kurį maldavo pasigailėjimo ir stebuklų. Jau nebeprašė palikti ją gyvą, tik norėjo, kad ji numirtų dar neišvesta į areną ir iš bedugnės skausmo gelmė širdyje kartojo. Nors šito man nesakyk, aš tave pamilsiu dar karščiau, negu mylėjau lygi šiol. Pagaliau jo mintys susimaišė kaip viesulo draskomos bangos. Pabudo keršto ir kraujo troškimas, jį pagavo beprotiškas noras pulti Neroną ir pasmaukti visų akivaizdoje. Bet kartu jautė, kad tas noras vėl skaudina Kristų ir laužo jo įsakymus. Tarpais jo galvoje kaip žaibas blikčiojo viltys, kad viską, dėl ko drebėjo jo širdis, dar nukreips visą galį ir gailestingą ranką. Bet tos viltys tuštėjo geso – jam didžiai apgailėstaujant, kad tas, kuris vienu žodžiu galėjo sugriauti šį cirką ir išgelbėti lygiją, ją vis dėlto apleido, nors ji juo tikėjo ir įmylėjo visomis savo tyro širdies galiomis. Jis dar galvojo, kad štai guli ji ten tamsiame kunikule, silpna, bejėgė apleista, atiduota sužvėrėjusių sargų maloniai ir nemaloniai, galbūt išleidžianti paskutinį kvapą. O jis čia nieko neveikia ir turi laukti šiame baisiame amfiteatre, nežinodamas, kokia kančia jai sumanyta ir ką jis po valandėlės išvys. Žmogus, krisdamas į bedugnę, griebėsi už bet ko, kas auga ant jos krašto, tai pagaliau ir jis abiem rankomis nusitvėrė minties, kad vis dėlto tik tikėjimas ją pajėgtų išgelbėti. Beliko šis vienas kelias, juk Petras kalbėjo, kad tikėjimas galys ir žemę perversti. Tad susikaupė, užgniaužė savo abejonės visas jėgas sutelkė į vieną žodį – tikiu ir laukė stebuklų. Tačiau, kaip pertemta styga turi trūkti, taip ir jį palaužė tos pastangos. Lavoniškas bliškumas nubalino veidą, kūnas ėmė stingti, tada pagalvojo, kad jo maldos tapo išklausytos, nes jis štai miršta. Jam rodėsi, kad lygija be vejonių taip pat jau turėtų būti mirusi, ir Kristus šitaip juos pasiima pas save. Arena baltos nesuskaičiuojamų žiūrovų togos tūkstančių lempų ir deglų šviesa, viskas taiga išnyko jam iš akių. Tačiau šis nusilpimas greit praėjo, po valandėlės pabudo, tikriau sakant, jį pažadino, nekantraujančios minios trypimas. Tu sergi, tarė Petronius, liepk parnešti namo. Ir nepaisydamas, ką dėl to pasakys Cezaris, jis atsistojo prilaikyti ir išvesti Vinicijų. Gailestį suspaudė jam širdį, nepakenčiamai erzino ir tai, kad Cezaris žiūrėjo per smaragdą į Vinicijų patenkintas, tyrinėjo jos skausmą, gal ketindamas vėliau aprašyti jį patetiškais posmais ir sulaukti klausytojų plojimų. Vinicijus papurtė galvą. Jis galėjo numirti šiame amfiteatre, bet negalėjo iš jo išeiti, juk tučto jau turėjo prasidėti vaidinimas. Beveik tą pačią akimirką miestų prefektas mostelėjo raudonas kepetaitę, davė ženklą, sugirgždėjo atidaromi vartai prieš Cezarių pakylą ir iš tamsių nasrų ir ryškiai apšviestą areną įžengė Ursas. Milžinas markstėsi turbūt apžlibintas areno šviesos, paskui išėjo į jos vidurį dairydamasis aplinkui, lik norėdamas pamatyti, su kuo tek susitikti. Visi Augustijonai ir dauguma publiko žinojo, kad čia žmogus – kuris pasmaugė protoną, tad jam pasirodžius gaudėsys nusirito per visus suolus. Romoje nestigo gladiatorių savo stambumu toli prašaukančių vidutinį žmogų, tačiau šitokio dar nebuvo regėjusios kviritų akys. Pakyloje už Cezario stovintis Kasijus, palyginti su šiuo lygu, atrodė menkas žmogelis, senatoriai Vestalis, Cezaris, Augustijonai ir paprasta publika, susižavėję kaip tikri žinovai ir mėgėjai, žiūrėjo į jo galingas stambes, it medžio kamieną šlaunis į krūtinę, panašiai į du sujungtus skydus ir į herkuliškas rankas. Tribūno gaudėsys vis stiprėjo. Šiai publikai nebuvo didesnio malonumo, kaip žiūrėti į tokius raumenis žaidimo įtampos ir kovos valandomis. Gaudėsys virto šūksniais ir klausimais, kur gyvena tokia gentis gimdanti šitokius gigantus, o Ursas stovėjo amfiteatro viduryje, nuogas panašesnis į akmeninį kolosą negu į žmogų, susikaupusiu ir kartu liūdnu barbaro veidu. Ir matydamas tuščią areną nustebę žvalgėsi žydromis vaiko akimis čia į žiūrovus, čia į Cezarį, čia į kunikulų grotas, iš kur laukė budelių. Išeinant į areną naivioje jo širdyje paskutinį kartą suvirpėjo viltis, kad galbūt jo laukęs kryžius, bet neišvydęs nei kryžiaus, nei iškastos duobės pagalvojo, kad nevertas esas tos malonės ir reikės mirti kitaip, tikriausiai nuo žvėrių dantų. Buvo beginklis ir pasiryžo mirti kaip dera vienėlio sekėjui, ramiai ir kantriai, o tuo tarpu dar panūdo pasimelsti išganytojui, todėl atsiklaupė arenoje, susijėmė rankas ir pakėlė akis į žvaigždės, mirgančias ties viršutinę cirko angą. Toks elgesys nepatiko miniai. Jau įgriso jiems tie krikščionys, mirštatys kaip avys. Suprato, jeigu milžinas nepanorės gintis, visas reginys nueis per niek. Vieno kitur pasigirdo švilpimas, kas pradėjo šaukti mastigoforus, kurių uždavinys plakti nenorinčius kovoti gladiatorius. Tačiau netrukus viskas nutilo, nes niekas nežinojo, kas laukia milžino ir ar nešoks jis grumtis akis į akį susidūrė su mirtimi. Ilgai laukti neteko, staiga šaižiai nuskardėjo trimitai, sulikščiuo ženklu atsvėrė grotos priešais Cezario pakylą ir bestiarijų, leliojamas išbėgo baisūnas germanų tauras su nuogos moters kūnu ant sprandų. Lygija, lygija, sušuko Vinicijus, paskui įsikibo pirštais į plaukus ties melkiniais, susirietė kaip žmogus, pajutė savo kūnę jėtį smaigalį ir dusliu nežmogišku balsu ėmė kartoti – tikiu, tikiu Kristaus stebuklą. Ir nė nejuto, kad tuo metu Petronijus tauga uždengė jam galvą. Vinicijui pasivaideno, kad mirtis ar skausmas aptemdė akis, nežiūrėjo, nematė, jį apgaubė kažkokia baisi tuštuma, galvoje neliko jokios minties, tik lūpos lyg pamišėlio kartojo, tikiu, tikiu, tikiu. Dabar amfiteatras nuščiuvo. Augustijonai visi kaip vienas pakilo iš vietų, nes arenoje vyko kažkas nepaprasta. Nuolankus ir pasirengęs mirti ligas, pamatęs ant laukiniais bestijos ragų savo karalaitę, pašoko lik ugnies nutvilkintas ir palenkęs prandą pasileido tiesiai prie įsutusio žvėries. Iš visų krūtinių įsivežė trumpas nuostavo šūksnis, paskui stojo gudi tyla, o ligas per tą laiką vienu akimoju pripuolė prie šėlstančio buliaus ir sugriebė už ragų. Žiūrėk, sušuko Petronijus, nutraukdamas togą Vinicijui nuo galvos. Šis atsistojo, atlošė baltą kaip drobį veidą ir ėmė žiūrėti į areną stikliniu apdujusiu žvilgsniu. Visa publika sulaikė kvapą. Amfiteatre galėjo girdėti skrendant musę. Žmonės netikėjo savo akimis. Nuo tos dienos, kai stovi Roma, niekas nieko panašaus nėra regėjęs. Ligas laikė laukinį žvėrį už ragų, jo pėdos aukščiau kulkšnelių įsirausė į smėlį, nugara išlinko tarsi įtemptas lankas, galva įsmuko tarp pečių, rankų raumenys taip išpampo, kad nuo įtampos konės sprogo oda, bet taura lik įkasi į žemę. Ir žmogus, ir žvėris stovėjo taip sustingę, kad žiūrovams jie atrodė likoks Heraklio ar teisėjo žygių paveikslas arba iš akmens iškalta skulptūra. Tačiau šioje tariamoje ramybėje buvo jaučiama baisi dviejų besigalinėjančių jėgų įtampa. Tauras kaip ir žmogus įsikasė kojomis į smėlį, o tamsus gauruotas jo kūnas taip įsirietė, kad atrodė tarsi milžiniškas rutulys. Katras pirmas nusilps, katras pirmas kris, štai klausimas, kuris kovas pamėgusiems žiūrovams šią valandėlę buvo svarbesnis negu jų pačių likimas, negu pati Roma ir jos viešpatavimas pasaulyje. Šis lygas jiems dabar buvo vertas pagarbinimų ir statulų. Pats Cezaris taip pat atsistojo. Jis su Tigelinu žinojo Urso stiprybę, jie tyčia surengė šį reginį ir su pašai pakalbėjo. Tegu tas krotono žudikas nugali mūsų parinktą taurą. O dabar žiūrėjo, apstulbę į vaizdą arenoje, tarsi netikėdami, kad čia gali būti tikrovė. Amfiteatre kai kurie žmonės iškėlė rankas, taip ir liko stovėti, kitiems prakaitas išpylė kaktas, lyg patys būtų galinėjęsi su žvėrimi. Cirke tik tai šnypštė lempų liepsnos ir šiukždėjo iš teglų krintantys suodžiai. Balsai apmirė žiūrovų lūpose, o širdys daužėsi, tarsi jums to jau ir sprogdins krūtinę. Visiems atrodė, kad grumtinės trunka amžinybę. O žmogus ir žvėris tebe stovėjo saubingai, įsirėžę, sakytum, įkasti į žemę. Staiga duslus panašus į dejonę maurojimą suskambėjo arenoje, paskui iš visų krūtinių įsivežė šūksnis ir vėl stojo tyla. Žmonės maniai sapnuoja. Štai klaiki taurų galva įmi krypti geležinėse barbarų rankose, o lygo veidas, sprandas ir petys paraudo it purpuras, nugara išlinko dar labiau – Aiškiai buvo matyti, kad yra sukaupęs visas savo ant žmogiškų jėgų atsargas, bet jau neilgai jų užteks. Kas kartą vis duslesnis, vis kausmingesnis taujo maurojimas susimaišė su švilpiančiu milžino krūtinės alsavimu, žvėries galva labiau ir labiau krypo iš šono, o iš snukio nukarų ilgas putotas liežuvis. Dar valandėlį ir arčiau sėdinčių ausis pasiekė lik laužomų kaulų traškesys – Tąsik žvėris krito paslikas ant žemės su nusuktų sprandu. Tada milžinas vienu akimoju numovė virves nuo jo ragų ir paėmęs merginą ant rankų tankiai alsavo. Ir veidas išbalo, plaukai sulipo prakaitu, pečiai rankos atrodė lyg vandenio aplieti, kiek pastovėjo, tarsi apkvaitęs, paskui pakėlė akis ir ėmė žvalgytis į žiūrovus. O amfiteatras šėlo. Pastato sienos drebėjo nuo kelių dešimčių tūkstančių žiūrovų šauksmų Nuo pat reginių pradžios niekas neatsimenė tokio entuzijazmo. Sėdintieji viršutinėse eilėse pakilo iš vietų ir grūzdamiesi suolų tarpais pradėjo leisti žemyn iš arčiau pasižiūrėti į galiūną. Iš visur suskambėjo malonės reikalaujantys balsai, karšti, atkaklus, jie netrukus susiliejo į vieną bendrą šauksmą. Milžina šiai fizinę jėgą garbinančiai miniai dabar pasidarė brangus, pirmasis Romos asmuo o Ursa suprato, kad minė reikalauja dovanoti jam gyvybę ir gražinti laisvę, bet jis matyt nerimavo, ne tik dėl savęs. Valandėlę dairėsi aplinkui, paskui atėjo prie Cezario pakilos ir supdamas merginos kūną ant ištiestų rankų maldaujamai pakėlė akis, lyg norėdamas pasakyti, jos pasigailėkite, ją išgelbėkite, aš dėl jos taip padariau. Žiūrovai puikiai suprato, ko jis prašo – Apalpusi mergina šalia tokio stambaus lygo kūno, atrodantį lyg mažas vaikas, sujaudino minę, raitelius ir senatorius. Jos smulki figūra, baltutėlė, it nukalta iš alebastro, nualpis, kropus pavojus, iš kurio išvadavo milžinas, pagaliau jos grožis ir jo prisirišimas suprietė širdis. Kai kas manė, kad čia tėvas maldauja pasigailėti vaiko, gailestis plykstelėjo staiga kaip liepsna. Jau gana kraujo, gana mirties – gana kančių, prašarą šaukiantys balsai prašė malonės abiem. Ursas tuo metu ėjo aplink areną ir tebesupdamas merginą ant rankų šituo judesiu ir akimis maldavo dovanoti jai gyvybę. Netikėtai Vinicijus pašoko iš vietos, striktelėjo per aptvarą, skirianti pirmasis eilės nuo arenos ir pribėgęs prie lygijos užklojo toga nuoga jos kūną. Paskui persiplėšė tuniką, atidengė randus likusius po žaizdų Armenijos kare ir ištiesė rankas į žiūrovus. Tada minę pagavo toks siautulys, kokio dar niekas nebuvo regėjęs amfiteatruose. Ji trypė, kaukė. Malonės reikalaujantis balsai pasidarė tiesiog grėsmingi. Žmonės jau ustojo ne tik atletą, bet puolė ginti merginą, karį ir jų meilę. Tūkstančiai žiūrovų atsisuko į Cezarį pikčių degančiomis akimis ir sugniaužė kumščius o šis visaip delsi ir sviravo. Vinicijus teisybė nejautė neapykantos ir lygijos mirties netroško, bet vis dėlto norėjo pamatyti merginos kūną subadytą tauro ragų arba sudraskytą žvėrių ilčių. Ir jo žiaurumas ir įsigimėliška vaizduotė bei iškrypėliški geismai turėdavo kažkokį malonumą iš panašių reginių. O dabar žmonės nori tą malonumą atimti. Nuo tokios minties įtužis iškreipė aptukusi jo veidą ir savimėliai neleido jam pasiduoti minios valiai, bet dėl įgimto savo bailumo taip pat nedrįso jai priešintis. Jis ėmė žiūrėti į augustijonus, gal bent tarp jų pamatys žemyn nukreiptus nykščius mirties ženklą, tačiau Petronijus laikė aukštyn iškeltą ranką ir ko neįžuliai žiūrėjo jam į veidą. Prietaringas, bet linkęs į ekstazę, Vestinas nuolatos bijęs dvasių, bet ne žmonių, rodė malonės ženklą, tą padarė senatorius Cevinas, tą pat Nerva, tą pat Tulijus Senecijonas, tą pat seniausias žymusis vadas Ostorijus Kapula, tą pat Antistijus, tą pat Pizonas ir Vetas ir Krispinas ir Minucijus Termas ir Poncijus Telezinas ir įtakingiausias tarp jų žmonių šlavinamas Trazėja. Taip pamatęs Cezaris atitraukė nuo akies maragdą, pilnas panikos ir nuoskaudos, O tuo metu Tigelinas, kuriam rūpėjo įpykinti Petronijų, pasilenkęs tarį. Nenusileisk, dieviškasai, mes turime pretorijonų. Tada Neronas atsisuko į tą pusę, kur pretorijonams vadovavo griežtas ir visa širdimi lygi šiol jam atsidavęs Subrijus Flavijus ir išvydo nepaprastą reginį. Senojo tribūno veidas buvo rūstus, bet apsipylęs ašaromis, jis laikė iškėlęs aukštyn ranką, malonė ženklą – Minę tuo metu jau ėmė siusti. Iš potrypiančių kojų kylančios dulkės uždengė amfiteatrą, tarp riksmų buvo girdėti šūksniai. Aheno barbas, motim žudys, padegėjas. Neronas įsigando. Minė cirke buvo visagalį valdovį. Ankstesni cezariai, o ypač Kaligula, kartais leisdavo savo eiti prieš jos valią, nors tai beje visada sukeldavo sumaištis su kraujo praliejimu. Tačiau Nerono būklė buvo kitokia. Visų pirma, kaip komediantui ir giesmininkui jam reikėjo žmonių palankumo. Antra, norėjo, kad jie remtų jį prieš senatą bei patricijus ir pagaliau po Romos gaisro visokiais būdais stengiasi prisigerinti jiems ir nukreipti jų pyktį prieš krikščionis. Vis dėlto jis suprato, kad ilgiau spirtis tiesiog pavojinga, cirke prasidėjęs brūzdimas galėjo apimti visą miestą ir duoti netikėčiausių padarinių tad dar kartą pažvelgė į subrijų Flavijų, į centurioną Steviną, senatoriaus gimtainį, į karius ir visur matydamas surauktus antakius susiaudinusius veidus ir jį įsmeigtas akis parodė malonės ženklą. Plojimų audra nuvilnijo nuo viršaus iki apačių. Minė jau buvo rami dėl pasmektų gyvybės, nes nuo šios akimirkos jie atsidūrė jos globoje ir net Cezaris nebūtų drysęs jų toliau kerštingai persekioti.